Fi hada a'id haddak? Yanında oturan birisi var mı? La, tfaddal a'd. Hayır. Buyur, otur. Şükran. Teşekkürler. Her gün bir sesli Arapça paylaş.